auscultu cae ripetu. Porzio quardec tri. Mi mixas farunon cun pasto acida. Aldone cun aquo, gi staras en varmo. La pasto exvelas pro gasai vesicoi. La poto cun pasto riposas dec horoin se calan farunon mi prenas por tio. Fin fine la pasto nun estas acida. Mi devas conservi porzion da pasto, por havi gin preta post unu semaino. Mi bacas la panon ja ciu semaine. La pano consistas duone el spelto por tiu faruno necessas procedo. Necessas dispremi la giston en poto. Cun iom da aquo, cae blanca sucero. La gisto exvelas en poto faruna. Nun estas la vizzo por iom da pizzoi cae cio mixigias cun aquo varmeta. De nove la pasto besonas riposon. Post pluai du horoi, gi crescis tre alten. Per cernoi, sun florae, cae ancau cucurbae, la pasto pretigias por esti bacata mi metas la paston en feran muldilon. Kai picas tri truoin en gian surfazon. La fera muldilo en havas paperon. Por poste facile el preni la panon. Per temperaturo tre alta en forno, la pano ricevas agrablan aspecton. Cai mem compreneble gi ancau bon gustas. Valoras la penon, mem baci la panon. Mi ciam attentas prinia vetero. Gi estas pli varma, ol iam antaue cae fasoi veterae nun dauras pli longe. Ni havas exemple tre longan secetson. La plantoi besonus la pluvon por cresci. Infanoi petolas en nia giardeno. La triara knabo tresciatas la sablon li shutas la sablon en sian sitelon. Li formas fervore cucetoin el sablo. Cribrilon la knabo ancorau ne usas. Si interessigis pri ciui detaloi, cae fine si volis jam vidi resultoin li estis contenta pri scia sinteno. Char scia critico, ja estis modera. Neniam antaue li vidis virinon, cun tiom da varmo en sia esprimo. La strata parado de carnavalistoi amusis multege ec sen humoruloin. La spritae figuroi ridigis la homoin. La mocoi pri politicistoi tre trafis. Sed nun antau Pasco ni devas ja fasti, cae tial amusai spectacloi nun raras cae crome la mondo farigias alia. Usono mistractas nun siain partneroin, cae flirtas cun dictatorezae regimoi. Europo defendas sociain valoroin. La democratio valoras tre multe. Agressan militon ni tute condamnas. Defendi Europon ni tamen besonas. La respondezulo ne estas fusciulo. Li agas lau orde, cae tre respondezze. Li sercias congruon de ciui aspectoi. Li ciam at tentas realain condicioin. La nova gvidanto postulas reformoin. Necessas portio adapti la planoin. Mi scribas citie la lastan linion.